za yana yi bar kaza yana yi barin barin wannan abin zai iya jefa a cikin halaka kuma ya cancanci ya halaka da wannan shine ma'anar kalmar wailaka akwai yar uwarta kalmar haka, wannan wailaka ita kuma waccan haka. ita kuma kalmar haka suka ce ita ma kalimatun tuqalu liman waqa fi halakatin la yastahiquha ita kuma ana amfani da ita ne idan mutum ya aikata wani aiki wanda wannan aikin zai iya jefa shi cikin halaka amma halakar bai cancanci ya halaka ba saboda abin da ya yi din kila da kuskure ne ko da mantuwa ko wani abu kamar haka nan tunan shi kuma sai amfani da kalmar wai haka fulan mun fahimta to waɗannan kalmomi guda biyu za mu ji halaccin a yi amfani da su ko kuma haramcin haka imamul bukhari rahimullahu ta'ala ya ce babu ƙaunin lirrajili wailaka ƙalil bukhari haddasa musa ƙala haddasa na hammam an nafi ah, an katada an anasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan ya suku badanatan faƙala irkabha faƙala innaha badanatun ƙala irkabha ƙala innaha badanatun ƙala irkabha ƙala fa innaha badanatun ƙala ha wainaka wannan hadisin an karɓo shi daga anas ɗin malik allah ya ƙara masa yarda anas dan malik ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutune ya suku badanatan ya koro dabbar sa ta hadaya ita ce badana dabbar hadaya ko raƙumi ko raƙuma ko sa ko sanuwa da ana ce mata badana a wancan lokacin idan mutum zai tafi aikin hajji ko umara idan mutum zai tafi aikin hajji tun daga gida sai ya kama dabba shi ya tafi da ita ya kama ragonsa wanda zai yanka ko ya kama tinkiyarsa ya tafi da ita tun daga madina har makka in ya je ya kara aikinsa na ibada sai ya yanka idan ranar yanka ta zo to irin wannan dabbar ita ake ce mabadanatu idan za su tafi da ita sukan yi mata rataye akan rataya mata takalma a wuyanta ko wata igiya alama ce wannan dabbar an yi sakarfazin ɗinta don hadaya da koda ta kubce ta ruga idan mutane suka tsince ta kawai sai a bada ta sabo a ce to an je maka a yanka mashi da an je maka kawai sai a yanka ta an san dabba ce wanda an keɓe ta domin wannan ibada mun fahimta to idan an taho da ita misali a ce raƙumi ne ko raƙuma ana iya hawanta ko ba iya hawa waɗansu malamai suna ganin sai dai a korota ba za a hau ba waɗansu kuma suna ganin babu laifi a iya hawa to shi wannan sahabin na wannan hadisin da ya koro ba nuna ɗin shi shi a lokacin fahimtar sa ba a hawa shi ya sanya sai bai hau ba sai ya koro ta shi ne anas ɗan malik yake ba mu labarin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ne ya koro dabbarsa ta hadaya bai hau ba da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi faƙa da sai ya ce mashi irkab ka hau faƙala ina haɓa da na can sai ya ce ya rasu da layi dabban nan ta hadaya ce ƙala manzan allah ya ce masa irkabha ka hau na ce ƙala ina haɓa da na nata ce manzan allah na gaya maka ta hadaya ce ƙala irkabha manzan allah ce ka hau na ce ƙala fa ina haɓa da na nata ce manzan allah na gaya maka dabban nan fa na gaya maka dabba ce ta hadaya abin fahimta to yanzu kunga wannan mutuna abin da ya yi ya shiga halaka ko bai shiga halaka ba ya shiga halaka domin manzan Allah yana ce masa ka hau yana cewa ta hadaya ce tun da manzan Allah ya ce ma ka hau ai sai ka hau kawai ko ma ta nice ce to shi kuma sai da yana cewa ai manzan Allah wannan nan ba ba ta ya ce yana cewa ka hau kaga abin da ya yi ya fada halaka kuma ya cancanci wannan halaka saboda ne ya yi jinkiri wajen karɓa umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun gane to shi ne a na hudu ƙala sai manzan Allah ce irkabha wailaka ka hau na ce wailaka kai ka halaka kuma ka cincinci halaka a shi kenan ya halatta ya amfani da kalmar laka tun daga manzan Allah ya amfani da ita amma ina ne ake amfani da ita shi ne wurin da mutum ya aikata wani aiki wanda wannan aikin zai jefa shi halaka kuma ya cancanci wannan halaka ɗin kaga yadda ta zo a wannan hadisin ya yi daidai da ma'anar da masu riga suka fassara ta da shi mun gani yasa suka ce ita wailaka wailu kalimatin tuƙalu liman waƙa fi halakacin ga wanda ya fada cikin halaka kuma ya cancanci halaka din nan kamar yadda ya faru a cikin wannan hadisin mun gani da haka kenan babu laifi kalmar wailaka ana iya fadarta amma akwai wurin da ake amfani da ita shi shine inda mutum ya aikata wani aiki wanda wannan aikin zai iya jefa cikin halaka kuma ya cancanci ya halaka din to sai a faɗa mashi haka mun fahimta da haka wannan yana nuna mana halaccin a faɗa haka din bukari البخاري حدثنا ibrahimu Ibn المنزل قال حدثنا أبو ألقمة عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي فروة حدثني مسور ابن رفاعة القرزي قال سمعت ابن عباس ورجل يسأله فقال إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ faƙala wai haka a tawadda'u minan ɗayi wannan hadisin ko asirin an karɓo shi daga Miswa. ibn rufa'ata al-qurzi Kale ya ce samitu ibn abbas na ji wani abdullahi ɗan abbas wa ya yas'aluhu wani mutum yana tambayarsa wani mutum ya zo fatawa wajen abdullahi dan abbas fatawar shi shi ne a kan kubzan wa lahaman fahal a ba ya eh, ce ana gafar tabala na na, ko ka ce gurasa ko ka ce na ko biredi da ana ce mashi alkubus ko ka ce alkubus da hausawa shi ne kubzan ya ce to su irin wannan nau'in abincin wala haman da nama miya wanda namar kuma akwai nama farfe suke nan sai ya ce fahala a tawabbau shin alwallata sai na sake mun gani alwala sai na sake fakala sai ya ce wai haka kai canka Um, wai haka a tawaddau min ba ta, yanzu kai ka sake alwallah bayan abinda ka ci abubuwa ne a ba ta masu tsarki ci ba sai ka sake alwallah ba me ya sanya don babu wani dalili wanda ya zo cewa in an ci wannan sai an sake alwallah mun gane in banda nassi wanda ya zo game da naman raƙumi lahamar ibil kun gane shi wannan an tambaye manzan allah idan mutum su ci namar raƙumi zai sake alwala ce zai sake alwala su shi namar raƙumi yana karya alwala amma naman sauran dabbobi ba sa warware alwala shi sanya nan da ya ce mashi a kaltu hubzan wa lahaman to abdullahi da abbas ya fahimci wannan naman ba na rakumi ba ne ba shi sanya sai ya ce za ka sake alwala bayan abin da ka ci abubuwa ne masu tsarki mun gane a nan abdullahi dan abbas sai ya amfani da kalmar wai haka bai ce wai laka ba domin wannan mutumin abin fada cikin halaka ba abin da ya yi bai jefa cikin halaka ba wanda ya cancanci ya fada cikinta sai dai wannan fahimtar tashi ta cewa sai an sake alwallah za ta iya zama halaka amma bai cancanci ya shiga cikin halba shi bai cancanci ya zama cikin halakar ba tushe sun ya sai aka amfani da kalmar wai haka mun fahimta sai amfani da kalmar wai haka wanda dama shi ne bambancin su da kalmar wai laka قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا kala قال حدثني abu zubairu an jabir kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau mahunainin bin jirana wattibiru fi hijir bilalin wa huwa ya ƙasimu faja abu rajulun faƙala i'idin fa'in na kalata adilu faƙala wailaka mahallin shahid faman ya adilu idan lam a adilu kala umar da'ani ya rasulallahi azrib unaka hadha munafiki faƙala inna haza ma ashabin lahu aw fi ashabin lahu yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyatihim taraqiyahum yamruquna min minan dini kama ya as-sahmu min ar-ramiyya thumma qala kala abu zubair sami'tuhu min jabir qultu li sufyan rawahu qurra an amru an jabir qala la ahfazuhu an amru wa inna ma haddathnahu abu zubair an jabir wannan hadisin an karɓo shi daga abu zubair shi kuma ya karbo daga malaminsa jabir ibn abdullahi sahabi kala yace, ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawon hunain bil jirana ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka je yakin hunain to ya kasance yana jirana ai jiranar muri ne an ce wani tafki ne haka yana na tsakanin ɗa'ifa da makka amma ya fi kusa da maka. to bayan manzo allah ya fito daga yakin hunayen nan ya zauna ya yi rabon ganima da ba ya ce ganima ana raba ta ne a garin da aka yakin ba sai an dawo gida ba to manzo allah ya ci nan sai ya tsaya nan sai dinga rabon ganima wattiburu fi hijir bilal wa huwa ya a lokacin nan akwai wata attibur danyen zinariya ita ake ce ba attimar ɗanyar zinariya da ko ɗanyar azurfa wadda ba a ba aimi za mu ce ba ba a tace ta ba aka fitar da zinariya ta koma dinari an azurfa ce kuma ta koma a dirhami ma'ana yadda aka ɗanyar ta kenan ɗanyar zinariya to a lokacin da an tara ta tana saman cinyar sayin na bilal shi kuma da Allah yana ɗebowa yana raba sai ya ɗebo sai ba wancan sai ya ɗebo sai ba wannan to yana cikin wannan rabar faja a rajulu kawai sai ga wani mutum ya zo wannan mutum ne da ya zo inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake wannan rabon yana zuwa faƙari sai ce i'idin fa'in na kalata adi haka wace wanda allah ya ce ka yi adalci fa'in na lalle kai lata da ba ka adalci a wannan rabon, ci ba ka adalci a wata ruwaya ta musulun a mashi ya muhammad ne kawai na zuwa ce ya kai muhammad kai adalci a wata ruwaya tana cikin bukari cewa inna hadhihi laqismatun ma urida biha wajhullah ce wannan rabon ba dan Allah akai shi ba alfa Allah da shi faƙari sai mun da Allah ya ce shi wani laka kaga muhaddin shahadi ko kaga wannan ai ya cancanci halaka to sai aka amfani da kalmar waye laka manzala ce fa manya adilu izalam a'ad waye zai adalci in ni annabi ban yi adalci ba a ruwaya wata ruwaya tana cikin sai musulman zala ce mashi waye laka a walastu a haƙo a halin arzi an yadda ƙiyalla ce kai ba ga san a duniya gaba ɗaya ba ne wanda na bi kowa tsoron allah ba so wannan mutum ne da ya zo ya faɗi wannan maganar kaji abin da manzan Allah ya ce sai ce masa wai laka ka halaka cewa zai adalci in ni ban yi adalci ba faƙala umar sai sai na umar ya miki ya ce da'ani ya rasulallah adribu unku haɗe haɗin munafik ya ce manzan Allah ka banna in tsara wuyan wannan munafikin mun fahimta kaga wannan ruwayar ta bayar da 'yan shi'a domin irin waɗannan hadisai 'yan shi'a sai su tattara su sai su ce a sahabbai sun yi kaza sun yi kaza kaga wannan ruwaya ta nuna maka ba sahabi ba ne munafiki ne umar ya ce ka banna in sare wuyan wannan munafiki manzan Allah sai ce a kamar yadda ya zo a wata ruwa tana cikin sayo musu manzan allah ya ce ma'adalla an yi ta haddasa nasu an ni aqtulu ashabi ya ce allah kiyaye uwa idan na ce ka sare shi yanzu abinda za a je ana yadawa manzan allah yana kashe mutanensa mun gani kaga wannan banda ce wannan banna ce amma wace banda ta fi sauki a bar shi din shi ya fi sauki shi ne ita za a kafin da mun gane a nan akwai wata ruwa akwai wata ruwa tana cikin sayo musulun tana cikin sayo bukhari a can abinda aka ce da khalid ibn walid ya rasulallah ala adhribu unukahu a wace ruwayar khalid dan walid shine ya miƙe ce ya rasulallah in tsara wuyan shi sai wanda Allah ya ce a'a in ka sare wuyan shi yanzu abinda mutane za a je ana yadawa kuma muhammadu yana kashe mutanensa ka da shi kawai to ka gana an ce umar can kuma an ce khalid ibn al-walid al'imamin nawawi ya ce laisa fihi ma rudun ba wani cin karo cikin wannan bal kullu ko bal kullu ista minhuma ista'adana mutum biyu suka nemi izini umar ya nemi izini khalid ma ya nemi izini wancan marwacin da ya tashi rotuwa sai ba da labarin na umar wannan da ya tashi sai ba da labarin na khalid kaga ba cin karo ne ba ta bane ba faƙala sai manzan allah ya ce inna haza ma ashabin lahu kun ga wannan mutumin nan gaba zai tashi shi da waɗansu mutanen shi au fi ashabin lahu ko kuma tare da waɗansu mutanen shi ya ƙar'unar ƙura'an za su dinga karanta alkur'ani amma la yi jawizu taraƙihin amma ba zai wuce nan makoshinsu ba taraƙi wannan ƙashin na nan ba dan inda ya kullutun nan ai guda biyu ne ko ɗaya ana to su ne taraƙihin mun gani jam'i ne na tarkuwa shi ne guda ɗaya kenan suka ce wahiyar azumin labi bayan subratin nahar shi ne wannan gashin wanda yake gefen ramin makoshi nan to ya ce wanda allah ce za su dinga karanta alkur'ani amma alkur'ani bai wuce na. me yake nufi wal ma'ana an na kiratihim layar yarfa'uha allahu wa baka an na halamta ta jawaz huluqihim abinda wannan yake nufi shine Allah ba zai karbi karatun alkur'anin su ba saboda ai aiki sama ake yi da shi to shi ko nan bai wuce balle ya wuce kai balle ai sama da shi ana nufin Allah ba zai karbi wannan aiki nasu ba na karatun alkur'ani mun gane wakila wal ma'ana al ma'ana annahum la ya'maluna bil qur'an waɗansu suka ce abinda ake nufi da wannan shine ba sa aiki da alƙur'anin da suke karanta wala alaƙira a cihi dan haka ba za a ba su sakamakon abinda suke yi na karatun alƙur'ani ba haka ba ya suka ce to sai Allah ya ce na minar dini kama ya murku sahmu minar ar ya ce amma duk da karatun alkur'aninsu za su dinga ficewa daga addinin musulunci kamar yadda kibiya take ficewa daga jikin abin da ta harba arramiya ne abin da ta harba kaga idan aka harba kibiya wata in ta je jikin dabba ta shiga me take yi fita take can shiga take sai ta fita idan ta fita din nan wata saboda gudunta in ka duba ba ka ganin wani alama ta shiga wani wuri ba za ka ga jini ba ba za ka ga wata tsoka ta makale ba jiki kawai hudawa take ta wuce to manzo Allah ce kamar yadda kibiyan nan take huda dabbar da ta caka ko aka harba da ita ta fita haka waɗannan mutanen za su fita daga addinin musulunci mun gane sai malamai suka ce wannan yana nuna cewa ma'anahu ya farjuna minhu za su fita daga addinin musulunci cikin gaggawa sannan kuma idan sun fita to babu wani asali wanda za su bari suka ce a cikin waɗannan hadisan da makamantansu suna nuni zuwa ga kafircin mutanen da ake ce na 'yan kawarici domin wannan mutunan daga baya an gan shi ya bulla cikin kawarijawa a lokacin kalifancin sayyidina aliyu lokacin sayyidina aliyu da ya je ya karɓi sulhu tsakaninsa da bangaren ma'awiya yana hudu ba a masallacin juwa suka fara sha'a lahu hukuma illa wannan hukuncin da ka je kai mu yadda da shi ba ba mai hukunci sai Allah yana kuɗa ku saurari suna a la hukuma illa daga nan suka fara wannan tawayen karshe sai suka ware suka kafirta aliyu suka kafirta ma'awiya sai suka shiga daji suka kafa sansani su ne kawar jawon farko to wannan mutunan yana cikinsu da haka wannan wanda manzan Allah ya ishara cewa za su karanta alkur'ani amma kuma suna ficewa daga musulunci kamar yadda kibiya ke ficewa daga dabbar da ta bita jikinta ba waɗansu ba ne ba su ne kawar jawon wanda suna da aƙidoji masu yawa wanda suka saba ma alkitabu wa sunna da haka malamai sun yi fatawa cewa wannan hadisin ya nuna su jawa ba musulmai mane ba ba musulmai mane ba wanda daga baya su suka zo suka zama addini fitila suka zo suka kashe na aliyu suka nemi kashe na mu'awiya ba samu nasara ba suka nemi kashe amur ibn al-asi suka zama yan tawaye kuma sun ba da gudunmawa wajen fitintunu suka yawaita a cikin addinin musulunci yanzu babu waɗansu mutane wanda za ka nuna ka ce ga su ne kawarijawa sai dai za ka iya kallon waɗansu mutane kaga sun ɗauko waɗansu kamanni irin na kawarij ko kuma siffofi irin na waɗancan kawarijawa kamar 'yan masu alƙur'ani zalladin nan kaga ya sun ɗauko kamanninsu na cewa su ba su da hadisai ba su sai alkur'ani kaɗai kaga sun ɗauko wannan aƙidar sannan sun ɗauko aƙidar takfir kafirtawa kafirtawa mai kaza kahiri ne mai kaza kahiri ne kawai suna da wannan aƙidar wannan aƙida kuma ta takfir boko haram su ba sun ɗauki wani kaso nata na cewa ko abu kaza kafirci ne kaza kafirci ne mun gane Allah ya da mu so kaga anan manzo Allah ya amfani da kalmar wailaka kuma ta dace da wurin da aka yi amfani da ita din sun makala sufiyanu sai sufiyanu ya ce wani ne sufiyanu yana cikin marwata hadisa bukhari ya karbo daga aliyu shi kuma aliyu ya karbo daga sufiyanu to shi sufiyanin shi ne ya ce ƙala abu zubair abu zubairu wani ne abu zubair shi ne wanda ya karɓo daga wurinsa ko to ƙala ya ce me ya ce sami ito min jabir na ji wannan hadisin daga jabir za abinda ya sa ake faɗar haka yana son ya kautar da shi daga tadilisi yana son ya nuna cewa ya roto wannan hadisun ne ba da an anatu ba ya roto ne bisigati tasmi ya roto ne da cewa ya ji kenan kamar shi abu zubair rawi ne mudallas in ya roto hadisi ba tare da ya sarraha cewa ya ji ba ne ba a karbar hadisun to sai su fiya da ya ce ya gaya mana cewa ya ji wannan hadisin daga jabir ɗan abdullahi mun fahimci wannan bayanin kultu to sai ce kultu lissufiyar sai shi kuma wanda ya karbo daga sufiyar ya ce da na ji sufiyar ya ce haka ni kuma sai na ce mashi ne aliyu kenan malamin bukhari sai ya ce na ce ma a rawahu ƙurra an amru an jabir sai ce shi wannan hadisin shi ma yaro ya rawaito daga amru daga jabir yake tambaya kenan qala sai ne ya ce a'a bai ruwaito shi ba a ahfazuhu an amru wa inna ma haddasnahu abu zubair ya ce abinda na kiyayo kawai shine na kiyayo wannan hadisin daga amru shine wanda aka faɗa a can ba wa inna ma haddasnahu abu zubair sai dai mu wanda ya bamu wannan labarin shine abu zubair an jabir daga malaminsa jabir ibn abdullahi wannan kuma hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn maja sannan muhammad nasiru ne albani ya inganta shi da wannan isnadin kenan amma da ma'anarsa ya zo cikin sayul bukhari da sayul muslim qala al-bukhari imam al-bukhari ce, haddathana sahal haddathana sahal ibn bakkar قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن خالد ابن, ابن سمير عن بشير ابن نهيك عن بشير وكان اسمه زهمة ابن معبد فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زهم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خير خيرا كثيرا ثلاثا فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا fahanat minan nabi sallallahu alaihi wasallama nazaratun fara'a rajulan yamshi fil qubur wa alaihi na'alani faqala ya sahiba ya sahiba sittiyataini alki sittiyataika fa nadara ar-rajulu falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama khala'a alaihi fara ma bihima wannan hadisin imam al-bukhari ya roye shi daga sahal ibn bakar wanda isnadin ya tafi har zuwa kan bashir ibn nahik an bashirin shi kuma ya karbo daga takwaransa bashir wa kana ismuhu zaham ibn ma'abat shi wannan bashir ɗin na biyu sunansa na ainihi kafin ya musulunta zaham ibn ma'abat shi ne sunan shi fahajar ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai yau hijira ya zo musulunta ya zo wajen muka kai mai sunanka manzala ya tambaye shi faƙala sai ya ce ƙala sai ya ce zahamun sunana zahamun ƙala sai manzala ce bal an shirun cewa sunanka bashiru sunanka bashir mun gane kenan ya halatta a canza suna in suna bai da ma'ana mai kyau maza Allah ya canza mu da yawa daga cikin sahabbai sunaye nan gaba za mu zo wajen babin sunaye to za a ga maza Allah ya canza mu waɗansu sunaye yanzu wannan sunan shi zahamun abinda zahamun yake nufi cikowa turmutsitsi mun gane shi ne zahamu kamar kila ana wani taro mutane a koso to sai a ce an samu zahamu to sai ta ga sunan abe da ma'ana wannan sai mazala ya ce a wannan suna bai bal an ta bashiru sai dai sunan ka bashiru sai sa mai bashir aga bashir suna ne mai kyau kenan mun gane a kaga ba a yanka rago ba ba ce a zaki yanka rago ba isa in za a in an ga mutum yana da suna marar ma'ana in za a sake ba sai an sake yanka rago ba ko kuma mutum ne da ba musulmi bane ba ziya ya musulunta ya tole sunansa bai da kyau na kafirci in za a shigar da shi musulunci ba sai ya rinka rago ba amma kun san wannan a da ya hana da yawa ba guza su zama musulmai saboda suna jin kudin ragon nan malaman da suke cewa za su musulunci da su su kallafa musu cewa sai sun kawo rago to wani kan wannan ragon sai ce bai yi ana nan kiristoci suka zo suka ja su su ba sai kama da rago ba sai suka dinga bin suna shiga kiristiyaniti to yanzu za zahamu ya musulunta an sanya mai suna ya zama bashir kala sai yake ba mu labarin cewa bai ma ana amshi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tafiya ko ina tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kenan sun fita tare ya zama wata rana sun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to suna cikin tafiya din nan a ah, manzana yake cewa izmarra bi kuburil mushrikina sai kawai suka biyo ta wajen makabartar mushrikai sai suka biyo ta makabartar mushrikai wannan ya nuna mana cewa a zamanin manzan Allah akwai makabartar mushrikai sai kuma wannan ya nuna cewa baya halatta a rufe mushrikai da musulmai a makabarta guda shi sanya muhammad nasir dina albani rahimullahu ta'ala a littafinsa a kamun jana'is ya ce suna ne a kowane gari inda akwai musulmi akwai kiristoci ko wanda ba musulmai ba to a samu makabar biyu a samu ta musulmai a samu wadda ba ta musulmai ba mun gane ba za a ce a hana sirhe mutane ba a su ma sai a masu nasu domin ga shi sha'anin zamanin manzan Allah makabarta biyu ce akwai ta mushrikai akwai ta musulmai to wannan sahabin ya ce sai suka gito wajen makabartan mushrikai faƙada sai manzan Allah ya ce laƙada sabaka ha'ula'i khairan kafiran manzala ce lalle waɗanda ke kwanci a wurin nan alkhairi mai yawa ya kubuce musu alkhairi mai yawa ya kubuce musu tunda har sun mutu basu musulunta ba salasan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka har sau uku mun gane aha to shi kenan sai suka shiga wata tafiya famar rabi ƙuburin musulmi na sai kuma aka zo wajen makabartar musulmai kaga wannan ta musulmai daban ta kahirai daban faƙali sai manzan Allah ya ce laƙada a daraka ha'ula'i khairan kafiran salasa, da ana ce to su kuma waɗanda ke kwanci a nan su kuma lallai sun riski alkhairi mai yawa tunda sun yi imani sun musulunta sun mutu da imani sun mutu cikin musulunci an rihe su a makabarta ta musulmai akwai alkhairi da yi wannan sun samu alkhairi da yawa fahadat minan nabi sallallahu alaihi wasallama nazaratu to kawai suna cikin tafiya manzan Allah yana ɗaga kansa sai ganinsa ya hango wani mutum wannan halacci ne kana ɗaga kai haka sai ka hango mutum mun gani ka gan shi kawai ba da to ba tsammani ya za a ce shi ta hausa yau ko ke cibis amma ke cibis kamar mutum yana kusa ne shi kici bis <laughs> a ah, yawa ba da toba tsammani kawai sai ya hango mutum daga nesa amma shi ma yana tafiya a cikin makabarta din ya shigo cikin makabarta sai manzo Allah ya hango shi fahalin minan nabi sallallahu alaihi wasallama nazratun fara'a rajulan sai ya ga wani mutune yamshi fil qubur yana tafiya cikin kaburbura wa alaihi na alani ya sanya takalma a kafafuwansa guda biyu ko wace kafa akwai takalmi faƙali sai manzan Allah ce ya sahiba siftiyataini a siftiyataini shi ne takalmin da aka yi da fata wadda aka jemi shi ne a siftiya takalmi amma wanda aka yi da fata wanda aka kwa kwaba shi kenan mun gane domin na? me ka ce? ya eh, haka na ce aini ba siftiyate ne haka ne wani ce siftiyate ne shi ne ta kalma wanda kwaba shi ne wanda aka yi daga fata a wancan lokacin su ne ta kalma na alfahari domin wancan lokacin yanci takalmi da suke wani ba a je mafatar su sai ga takalmi da gashi jikin shi to amma idan aka je aka goge fatar aka hada takalmi to su ne takalma masu tsada su ne takalma na alfarma a wannan lokacin to wannan mutumin irin su ne a kafar shi sai manzo Allah ce ya kai ma'abocin takalma guda biyu wanda aka kwaba shi alqi sittiyataika yace ka cire wannan takalman naka in ji manzan Allah Fana darar rajul sai mutumin ya juya, ga wai ke magana falon mara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi ne na alaihi fara ma bihi ma." kawai sai ya cire takalman shi kenan sai wurgar da su <laughs> mun gane sai wurgar da su to wannan hadisin farko ne bai da alaka da babu yan mun ji shi da kyau haka malamai suka ce sun bincike sun duba sun duba ba su ga wata alaƙa shi da babin da imamun bukari ya ƙulla ba domin ai babin babu ƙaunar rajulun rajulun wai laka kaga cikin hadisin gaba ɗaya ba inda wai laka ta fito to shi sun ya fadlullahi samad ya ce wannan hadisin bai da alaƙa da babu imamul bukari da ya kawo shi amma bai da alaƙa da babu ƙila kutsowa ya yi akwai fawa'id da yawa a cikin wannan hadisin amma daga ciki wadda za mu iya ambata mun dai ambaci wancan a samu makabarta guda biyu a gari yana daga cikin abin da hadisin yake fa'idantarwa sannan abu na biyu ibn hazmin al'andalusi yana hujja da wannan hadisin ala annahu la yudfanu muslimin ma'a mushrikin wa fi makanin akar ihtajja bihi ala tahrimil mashi bin ni'al bainal qubur ya kafa hujja da wannan hadisin farko ya ce wa bai halatta a rufe musulmi da kahiri a makabarta guda raba makabarta ake sannan ya hujja da shi akan haramcin tafiya da takalma a tsakanin kaburbura haka ibn hazmin al'andalusi ya kafa hujja cewa ba a shi haramun ya ce taharim haka ibn hazmin ya ce da haka shi a wurin ibn hazmin al'andalusi da ka je makabarta ka cire ka sai ka shiga in ka shigar takalmi ka yi haramun ma'anar cewa ka yi haramun kana da zanibi kenan shi ne haramun haka ibn hazmin al'andalusi ya tafi a makabarta ba ina ne tsakanin kawar wura ne makabarta ko Hmm. a ba lalle sai ka je inda kabarin yake ba. to sai albani muhammad nasiruddin albani rahimullahu ta'ala a littafin za a kamun jana'is ya kawo wannan hadisin shi kuma don ya nuna karhanci karhanci na tafiya da takalmi a cikin magabarta ya ce wani hadisu ya dullu ala karahatil mashi bayan al'uburi bin ni'al wa agraba ibn hasmin faƙala ya harumul mashi bayan al'ubur bin ni'al a sittiyati duna gairiha wa huwa jumudin shadid albani ya ma ibn hasmin raddi domin shi ibn hasmin can akwai wurin da ya ce sai takalm sai kwabashu ne ba za a shiga da su ba amma kamar silifas ana iya shiga da su domin a hadisun mutunan kwabashu ya sanya